Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir bayan bacımız soruyor. Diyor ben her zaman çocukluktan oruç tutarım. Hiç orucum kaçırmamışım. Ama ben mamurum diyor. Çalışıyorum. Oruç tuttuğum an yani devamlı halim saçım açıktır. Yani kapalı değil. Anlaşılıyor. Ama hişmetli giriniyorum. Yani kolu uzun filan hişmetli günüm ama yani saçım açıktır. Orucum Sahih mi sahih değil çok e, şey içindeyim diyor. Evet. E, orucun sahihtir. Oruç doğru olur. Yani bir mahsuru yoktur. Yani e, senin orucun sahihtir. Ecri de var. Ama sen başka yerden ne yapmışsın? Allah'ın emrine karşı gelmişsin. Onun için vebal altına gireceksin. Onun için sen ne yapacaksın? Ateşe gireceksin. Neden? Çünkü bir artı bir iki. Orucun doğrudur. Oruç İslam'a girme ahittidir. Nedir? Şertidir. Sen o anlaşma yapmışsın İslam'a girerken. Orucu ikrar edeceksin ve yapacaksın ve yapıyorsun. Ama bundan sonra İslam'ın emirlerine ki o da Allah'ın emirleridir ona uymuyorsun. Burada ne olacaksın? Vebel altına gireceksin. Allah subhanehu teala ne diyor? Kadınlara Müslüman yednine aleyhinne min celabihinne yani cilbepleriyle başlarını üzerine kapasılar. وَلَا تُبْد۪ينَ زِينَتِهِنَّ Güzelliklerinizi üz en zinettir. Saç zinettir. Çıkartmayacaksın. Onun için Allahu Teala Resulullah diyor diye hanımlarına ve mümin hanımlarına kapansılar. Ayette geçtiği gibi. Senin üzerine kardeşim, bacım, senin üzerine vacip olan madem sen mümine bir kadınsın, muslimesin, İman var kalbinde elhamdülillah. Oruç oluyorsun, çocukluktan namazını da kılıyorsun. Tercih etmiyorsun. Ya bu dünya malı dünyada kalır. Ama ahiretini çok basit bir parayla almamamız lazım. Yani şimdi biz bilmiyoruz bu kabacımızın durumu nedir? Maddi durumu ihtiyacına kadar var yoktur. Ama burada ne var? Allah rızası var. Burada insan bir Allah Teala diyor bir şeyi benim için tercih etseniz muhakkak Allah onun yerini verir. Men yettekillâhe yec'al lehu mahreca. Kim Allah'tan korksa, Allah rızası için bir şeyi tercih etse Allah ona çıkış yolu gösterir. Sen de eğer bu baş örtülü örtmüyorsan işinden dolayı işini tercih etsen vallahi billahi tillahi bütün gönlünle yapsan Allah sana bir çıkış noktası bulur. Başka yerde gidip çalışırsın az da olsa ama ne yaparsın? Allah'ın emrine muhalefet etmekle değil. Onun için e, bizim nasihatimiz bu bacımıza e, ne yapsın? Yabancı erkeklerin önünde oruç tutuyor. Allah razı olsun. Orucun da kabul, kabul olunur. E, salih amellerin de kabul olunur. Ama sen böyük vabale giriyorsun. Çünkü sen ne yapmışsın? Allah'ın emrine karşı geliyorsun. Bunun da karşısı rukubet var, ceza var. O da nedir? İşte ataştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ataşı ateşi gördüm. İsra Miraç gecesinde baktım bazı kadınlar var ben şu anda göremedim onları bizim zamanımızda. Onlar da kimlerdir diyor. Elbise girilmişler çıplak cibiler. Yani saçlara açıktır vesaire. Onun için e, sen bu bacımıza nasihatim en iyi bütün gönlünle Allah'a dua edeceksin. Her şey Allah'ın elindedir. Dua edeceksin. Hem sana hidayet versin, mükemmellik versin hem de seni kurtarsın. Eğer imanın var ise dediğin gibi yapıyorsan, adet gereği yapmıyorsan horucu filan. İman gereği iman edip lebbeyke ya Allah diyorsun. Allah çağırıyor Müslümanları oruç olun. Sen de diyorsun tamam oldum ya Rabbi. Böyle bir imanın var ise ahiret günlere inanıyorsan, teraziye inanıyorsan, ataşa, cennet cehenneme inanıyorsan, ceza mükafate inanıyorsan hemen derhal e, başını kapatman lazım. Hatta bütün amellerin boşa gitmesin. Çünkü bizim bedenimiz çok zayıftır. Yapamayız o, o ataşta kalmamızı. Evet Allah er ve yardımcımız olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.